зіма ў парэччы о добры час дзянькоў прыгожых ты знік у хвалях часоў божых і толькі ў думках і ўспамінах жывеш гарыш у днях дзяціных далёка я ад межаў родных і дзён галодных і холодных пражыў нямала я гадаю на Я родны край успамінаю, я ім жыву, Я ў ім душою і сэрцам кожнаю парою, Як той нявольнік прагне волі, так прагну я ступіць на ролі сваіх палеткаў, ні ў благенькіх, дарог і сцежачак крывенькіх, што гожа ўюцца з поміж жыта або сред лесу самавіта. І ўстануць з'явы, як жывыя, малюнкі сэрцу дарагія і моцна душу парываюць. Ідзі да нас, ідзі гукаюць. Благословёны час той будзе, калі я ў родным сваім людзе куточак бацькаў прывітаю, і радасць жыцця там пазнаю. О родны край, о край пакуты, нягодай цяжкаю прыгнуты, калі ж ты збудзеш тое гора, што і цяпер там, як і учора, як і даўней цябе знішчае і горкім смуткам авявае і ў час вялікі разбурэння не сцерпіць нават і каменне тваіх палёў глухіх абшараў, дзе след вайны агнём пажараў пранёсся дзіка і няшчадна, каб не заплакаць з таго здзеку, што чалавек звер чалавеку так злосна чыніць неўспагадна. О край мой милый, Всёй душою хачу злучыцца я з табою, У тваіх палях пазычыць сілу, У тваёй зямлі сысці ў магілу. Дзяціны час, Я памятаю зімы прыход у нашым краю. Стаіць над лесам шум маркотнай, По небе хмары, як палотны, паўночны ветер рассцілае і бель над далямі звісае і ціха стане на подворку, і лес жалобную гаворку свой гоман восені канчае і моўчкі зіму сустракае. А сетка белая густее і бліжай бліжай снегам сеем. І вось над хатай, над гуменцам снежынкі жвавыя гуляюць, садок і дворык засцілаюць бялюткім чыстым палатенцам. І тут у хаце не ўтрываеш, кажух на плечы накідаеш, бяжыш на двор, як той шалёны крычыш, гукаеш здавалёны, зямлі не чуеш пад сабою і ловіш белы пух рукою угару зірнеш, як рой пчаліны снуюцца ціхія пушыны, У гары знячэўку штурхануцца, глядзіш і ў пары пабяруцца. Ого, брат дядзька кажа, Цяпер зіма напэўна ляжа. За сонкі костусь трэба брацэх, будзеш медзе разгуляцца і костусь рады і довольны, цяпер гулянак свет раздольны. Адкрыты новыя пуціны у круг забаў яго дзяціны, і ён ад радасці трасецца, ды ў мяккім снезе скачанецца. А снег становкай заложна так і шуфлюе. Лес набожна стаіць, маўчыць, і ўсё святлее, як бы здаецца весялее. Назаўтра ўстанеш свет змянёны, У новых хутрах вербы клёны, І ўсюды чыста, бель такая, што проста вочы адбірае. У парканах шулы, як солдаты, стаяць у струнку зухаваты, башлык высокі шапкі новы, Ура! гукнуть табе гатовый ідзе з лопатай дядька з хаты і адграбае снег заўзята. У гумно і ў хлеў праводзіць сцежкі, не хоча мець удзень замежкі, бо ўдзень на рэчку і на тоні схадзіць рыхтуецца Антоні. Мы знаем, Ён рыбак суроды і всякихх рыб ён знае ходы. Калі якая не растуе, што ёй падгуз чаго бракуе, і нораў кожнай рыбы знае аб іх трактат ён прачытае, ды так, што люба і паслухаць, дзівіцца больш ды лоб чухаць. І гэта ўсё. Не з кніг набрана, не слоў вучонага паўпана, якіх цяпер усюды досыць. Всё гэта ўласны розум зносіць свая, мазолілась галоўка, а не чыя там калатоўка. Бярэ міхал свае прылады, якія стрэльбы датыкаюць. Цяпер зайцы ў лясах гуляюць, х упалюеш без прынады, тым болей, што ганчак хорошы, ёсць сэнс прайсціся па парошы. По і чуть что толечки разднела у матки снеданне поспела але яе все подгоняют барджей рассыпаться жадаюць кому куды і ў чым хто здольны дзянёк прыдастся часам вольны пакінь мехасты сучку дома модзе забіўся тхор межлома у карчах на рэдцы следу много іх там пярэсмыкі дарога і да тхароў быў дядька падак а тхор цяпер дабёр і гладак свержні ицка з моўшам просто да шкуркі ўліпнуць як кароста а такса талент такі мела што за тхарамі чуць не млела а бяры сабе хай остаецца на просьбу бацька поддаецца і так сухаце запіраюць а ў лес сівалку запрашаюць выходзіць бацька першы з дому мясіць снягі по буралому на ім кучомка верх зялёны кажух каротенькі чырвоны астан шырокая папруга сціскае спрытна ловка туга на меднай на спроншцы лось красуе і з жоўтай бляхаю фасуе, а праз плячо паўзверх кажуха ідзе раменны пас быў зуха. На гэтым паску знак блішчасты, а на плячах шнур пакручасты. І вось як бацька выйдзе з рана, ды стрельбу накрыж перакіне і ў палясоўшчыцкім ён чыне да праўды. Ха -ха змахвае на пана. І дядька доўга не чакае, маўчком ён костусю ківае. А кастусёк даўно гатовы. У іх раней была намова схадзіць у лух на азярыны і патрывожыць рот харыны, на рэдцы загараць паправіць і новы буч яшчэ паставіць. За пояс дядька закладае сваю сякерку, так суклічча кусок аладкі ў нос ёй тыча і вон за дзверы выпускае а костуй з торбаю з лапатай даўно чакае іх за хатай спаткаўшы ўладзю на дрывотні раскажа дядька ўвесь парадак бо той наеўшыся алада глядзіць за домом мне ахвотна яму то слова ён другое заўзята юха хоть малое а і дядька часам загарыцца, потом не ў слушніку пап пышцы проехаць шорсткім сваім пальцам, бо што ты зробіш з падшывальцам. І дядька, плюнуўшы сярдзіта, ідзе, споткнувшись на карыта ўслед яму смеецца ўладзе. А вы скаляйся яшчэ в гадзе, Антос яму, да любог вернуся, расквасить кірпу не збаюся. От то гладыш, абы напроці, абы нажэрціся. К работе і на вяроўцы не зацягнеш. У лес пабегчы толькі прагнеш. Ну, Трасу дам табе цукерку. Гулу подсунуў табакерку. Бубніць Антось ужо з сабою, ідучы скораю хадою і доўга ўладзю дядька журыць і костусь бровы свае хмурыць і ён на брата сэрца мае бо ўладзяць дядьку зневажая дядька поле толькі міне глядзіш і злосць яго астыне задраўшы гору хвост трубою сама довольная сабою снуецца так саміж кустамі бяжыце спыніцца часамі і наставіць вушы, разважае вушамі нос свой павярае і не не зрухнецца бы застыне і лапу нават чуць узніме. А дядька так супадганяе, шукай тхара, шукай малая і так сакінецца стралою туды ідзе цэлай чарадою стаять алешаны крывыя, под іх карчагі патайныя. І часто тут былі здарэнні заб'ецца тхорык под карэнні. І тут усіх рух апануе фатыгі, такса не шкадуе, дзярэ грызе пішчыць скавыча, бо знак дае, што ёсць здабыча і дядзька ўвесь як на пружынах як дзік метусіцца ў галінах туды зірне сюды памкнецца ну на кавалкі так і рвецца ты ж стой брат тут пільну як вока ён галубчык недалёка і не пудлуй не дай брат маху валіры длёкаю без страху И э, дядька мовы не канчае ён кол маланкаю хапае. Тхор, тхор, дзяры яго галосіць. Гарачка дядьку так і носіць, бяжыць, хараян даганяе на пагатове кол трымае, за дядькам костусь прэ без духу, дзяржы тхара, дзяржы псяюху, Ад хорык бедны ўкус зашыўся, няма ратунку ашчарыўся на таксу сам ён нападае і чмыс яе грызе кусае, пішчыць дзярэцца смрот пускае, але нішто не памагае даў куть калом яго рыдлёўкай, За шкурку плаціць тхор галоўкай. Вось гэта костусь брат удача, І дядька рады чуть не скача і гладзіць таксачку па вушку, яе ён лашчыць як дачушку, і наш за гэта ласкі слова. На смерть на ўсё пайсці гатова, вачами ў вочы так і зорыць віхлястым хвосцікам гаворыць: Хо дядька наш не паляўнічы, Ды меў ахвоту і дадзічы і часам, праўда, э, вельмі рэдка я сам у гэтым буду светка. У лес надумае пайсці зайцоў крыху там патрасці. Зайцоў жа там было багата. Вось у нядзельку расціў свята Антос рыхтуе паляванне. Дае ён хлопцам прыказанне, хоць тыя самі без прыказу ахвотна годзяцца адразу, а наш дарэктар асабліва. У лес збіраюцца шумліва. Эх шкода брат, няма клякот так ну, хоць бы, с парочку трашчотак гаворыць дядька ну нічога і так мы зробім шуму многа і ўсім зайцам задамо страху дае дырэктара ён бляху звоніў яе бі чым попала бы мацней я нагучала на ўсю свярженскую граду але сюда ў скавараду перагарэлую старую ды да незвычайна галасную Бяры напільнік з рукояткай бубніў яе наскокам і пяткай. А кастусю я дам звонок, а ты бальшун трубіў ражок. Такое справім мы і грышча, што лес застогне і засвішча. Ну, не жывы той ачнецца, калі аблава ў нас пачнецца. Ідуць у лес. Антос заранне размеркаваўся да звання, адкуль, якую зоймуць лаву, як вясці самую справу, куды, як зайцоў зганяць і дзе ён будзе сам стаять. Антос пазіцыю займае шчаслівых вынікаў, чакае, калі зайцоў пужнуць няждана і трохі чуе ў сабе пана прачнуўся лес ад бразгатання ад таго шуму палявання і крык і лямант захаплення гудзеля зверху да карэння дырэктар рвецца на кавалкі зламаў на бляце ўжо дзве палкі дзярэцца нема лямантуе такі там гвалт хай бог ратуе а за пень ён лапцем зачапіўся <clears throat> і змоўк тады, як паваліўся. Алесь грыміць скаварадою і пацяшаецца гудою. На ёй вызвоньвае ён штучкі, але напільнік выпаў з ручкі, зляцеў у снег і будь здароў, Нідзе не бачылі зайцоў. І дядзьку стрэліць не прыйшлося, але пачулі ад Антося забілі зайца не забілі, але ж брат гуку нарабілі.